Die Heere sê toe vir Mooses, gaan weer terug naar die vare toe. Ek het om in sy ambtenare onwillig gemaakt, zodat ik ek hierdie rampe oor hulle kan laat kom. Jy sal vir jou nageslag kan vertel wat ik alles met die Egyptenaars gedoen het en wat ik alles tussen hulle laat gebeur het. Ek doen dit zodat so jullie kan weten dat ik die Heere is. Mooses en Aaron is toe weer naar die vare toe. Hulle het vir hom gesê, die Heere, die God van die Hebreërs, vraag vir jou, hoe lang gaan hy aanhou weier om na my te luister? Laat my volk gaan zodat so hulle my kan gaan aanbid. As jy aanhou weier om my volk te laat gaan, gaan ek morgen springkane oor jou hele land laat kom. Daar sal so baie van hulle wees dat jy nie eerst die grond onder hulle sal kan sien nie. Hulle sal alles wat van die haalstorm oorgeblij het, wegvreet. Hulle sal selfs die bome wat weer begin uitloop het, kaal stroop. Hulle sal in kruip in jou paleis en in jou ambtenarese huise en in al die huise in Egypte. Vandat jou voorgeslag hier woon, het niemand in Egypte nog ooit zo'n so groot ramp beleef nie. Nadat hy dit gesê het, het Mooses sy rug op die faroe gedraai en weggeloop. Die faroese ambtenare het toe bij hom kom klaar, hoe lang gaan u nog te laat dat jullie rampen aangaan? Laat toch die mens gaan dat hulle die Heere hulle God kan gaan aanbid. Sien jy nie dat Egypte en Dye stort nie? Mooses en Aaron is toe weer teruggeroep na die faro toe. Goed, het hy gesê, gaan dan toch en aan met die Heere jylle God. Sê net een bykie vir my wie gaan allemaal saam. Ons gaan allemaal saam, vanuit tot jonk, het Mooses geantwoord. Ons vat ons ziens en ons dochters en al ons beeste en ons vees saam. Ons moet allemaal deelnemen aan die vees vir die Heere. Die faro het geantwoord, die Heere sal beslis eers vir julle moet help voordat ek julle met al julle afhankelijkes net so sal laat gaan. Julle voer een of ander plan in die mou. Nee, net die mans mag gaan om tot die Heere te bid. Dit is waarvoor julle gevra het. Toe die vare hulle weggejaag, maar die Heere sê vir Mooses, steek je hand uit oor Egypte zodat so die springkane oor die land kan komen. Hulle sal alles wegvreet wat maar die halstorm oorgeblij het. Mooses het sy stok oor Egypte uitgesteek. Die Heere het die hele dag en ook dier die nacht ooste wind laat waai. Toe dit ochend word, het die wind die springkane begin aanbring. Die springkane het op die hele Egypte toegesak. Dier die hele land was dit net springkane. Nog nooit in Egyptese geschiedenis is so baie springkane gezien nie, ook nooit weer daarna nie. Hulle was oor alles, die grond was toe onder hulle, Hulle het al die planten en vruchten weggevreed wat maar die hoelstorm oorgeblij het. Daar het nie een kriselkie groenigheid oorgeblij nie. Daar was nie een boom of een plant oor in die hele Egypte nie. Die vare het Mooses en Aaron toe dringend laat roep. Ek het verkeerd gemaakt met die Heere jylle God en met jylle, het hy vir hulle gesê. Vergewe my toch jullie keer. Pleit toch bij die Heere jylle God om jullie dodelijke raam te laat ophouden. Mooses is weg van die faroe af en het tot die Heere gebid. Die Heere het die wind laat omswaai, hy het een sterk wind uit die weste laat waai wat die springkane in die reedsee ingewaai het. Daar het nie een enkele springkane in die hele Egypte oorgeblij nie. Die Heere het faroe echter weer hardkoppig laat word en hy het geweier om die Israëlieten te laat gaan. Die Heere het toe vir Mooses gesê, steek je hand in die lucht op, dit sal stuk donker word oor die hele Egypte. Een mens zal amper daaraan kan vat. Mooses het zijn hand in die lucht opgesteek. Dit was drie dagen lang stuk donker in die hele Egypte. Voor drie dagen lang kon die mensen mekaar niet zien nie en niet een voet verzet niet. Voor de Israëlieten geblijheid, was dit echter helder zonskijn. Die vader het Mooses laat kom. Loop en gaan aan bij die Heere, het hy gesê, net jelle beeste en skape moet hier blij. Jelle vrou en kinders kan maar saam met jelle gaan. Je zal toch niet van die haie dieren gee om vir die Heere ons God te offer nie, het Mooses geantwoord. Al ons dieren moet saam met ons gaan, daar kan niet een achterblij nie, uit hulle moet ons vir die Heere offers bring. Ons kan ook niet voor die tijd weet wat er offers ons daar gaan nodig kry nie. Die Heere het die faroe maar weer hardkoppig gemaakt. Hij het steeds niet ingestem om hulle te laat gaan nie. Loop hier weg, het die faroe vir Mooses geskreeuw, zorg dat ik je nooit weer sien nie. Als ik jou ooit weer zie, maak ik jou dood. Nou goed dan, het Moeses geantwoord. Dit is net soos hy sê, ek sal nooit weer sien nie.